cyane ziri mu barundi bari hanze ku rwego rwo hejuru mu bita diaspora ariko inyishu kumbure ntiyabonetse none munsi mudutunge tukaba twari twatumiye umuvugizi w'umushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ariko ku munota wa nyuma ku munota wa nyuma aca tubwira yuko bitagishobotse yuko ashika hano ariko ku murongo ndi kumwe n'abegwa n'icyo kibazo Euh, ndi kumwe na jean Kimas ari mu gihugu cya Norvège jean Kimas muranyumva n'amahoro alo alo alo jean Kimas rero akaba ari cegera cy'urongoye diaspora naho ni mudutunge dutunge twarondeye urongoye diaspora ubwiwe nawe ntitwabashije kumuronka ariko akaba yaturungitse kucegera cegera ciwe ariwe jean Kimas muratwumvaga jean Kimas medali ndabumva muratwumva mugerageze muduze akajwi sangwa ikaze muri karadiridimba murakoze cyane murakoze mhm. hano ku rundi ruhande turi kumwe na diomede richard misigaro nawe akaba arongoye diaspora uh, urwego bita rwishwi akaba ariwe batoye kugira arurongore ego diomede richard misigaro muranyumva neza alo ntari ku murongo ariko mu buhinga bw'ibyuma babandanye bamurondera kuko yari ku murongo ego me murakoze imbere y'uko nishyura icyo kibazo mhm. sindakumva neza ah, hari abandi mu mengo bari baraduciramwo hmm. oh, eh, uh, uri sawa ndugi ku ijambo mm-hmm. ego murakoze imbere y'uko nishyura icyo kibazo hmm. nagira ah, ngira icyo mvute ku mwidondoro mwahaye ah, wo twahuriye muri kino kiganiro ari hmm. we diyomedi Ah, mwavuze yuko ngo hmm. murakoze cyane ku rundi ruhande ndibaza yuko jean berkimansi yakumvise neza ubu jean berkimansi ubu wumvise umwidondoro wiwe eh, n'icyatumye bashika kuri iyo hangiro ah, atari jewe nabishikirije ariko ubu wiyumviye wenyine hama muce munyisha cya kibazo kugira dusangire ikiyago n'abandi hariho abari muri Australia ndabona n'uwitwa Willy Malonga nawe ego eh, murakoze mhm. ah, naho biza biracigagurika ntumvise neza ibyo diyo medi yavuze ntumvise yuko eh, avuga ko ngo ariwe ngo arongoye izimfata kibanza ah, diyaspora ndundi nagira ngo ah, mwubahwa mumenyesha amakuru mm. ah, ntangure mpereye kuri diyo medi nyine menyeshe n'abandi barundi bari baradukurikirana bari mu burundi menyeshe n'abarundi ba mu mahanga bose yuko ah, diaspora ndundi irongowe na nyakubahwa eric niragira ko yashyizweho biciye mu matora yabaye mu bihumbi itariki mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kw'indwi mu bibiri na mirongo ibiri na rimwe hanyuma igihe amategeko yahinyanyugwa ikaba ah, itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri akaba ah, ah, barasabye yuko yobandanya muri ayo mabanga hamwe n'urwego ajejwe hanyuma uwo diyomedi nawe akaba ubwa mbere mu matora ya mbere yo mu ni urwego rugenzura ibikorwa bya diaspora nuno mwanya tuvugana ni warongoye n'uyu munsi ni rwarongoye kubera ko ntarigera ademisiyona cyangwa atanga imihoho kandi ntarigera akurwa icese ni ukuvuga rero yuko ah, uyu munsi afatwa nk'urongowe urwo rwego ariko mwumvise yuko hariho amanama yabaye kandi avuga yuko nawe wayakurikiranye uraronka nawe ubutumire nk'icegera ariko mutayagiyemo kumbure abo barundi baca barafata nabo izo ngingo ah, ah, nagira ngo menyeshe mu bisanzwe yuko nta shyirahamwe rigiye Ah, ribaho ritubahirije amategeko kandi nta shyirahamwe ribaho ridafise abarirongoye hmm. inama rero mu bisanzwe inama iyo utumye ko inama ni ukuraba uwayitumye ko uwo ari we inama zitumwa ko ubwa mbere ah, n'ujejwe kurongora ishyirahamwe ari mm-hmm. inama ya bose idasanzwe naho nyine ayituma arashobora kuyituma ko mugaba bisabye n'ibice ah, bibiri kuri batatu y'abagize ah, iryo huriro rya diaspora ndundi umuntu umwe ntashanke babiri ntibashobora kwiyadukiza ngo turatumye ku inama ariko ibyo ni ni igiki cyabatumye eh. mu gihe kandi hakiri uko kutumvikana kandi ku rwego rwo hejuru kuko twabwiye ko twari dufise n'umushyitsi wo mu bushikiranganje umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bugejwe harimo imigenderanire y'u Burundi atubwiye yuko afatiwe ku munota wa nyuma ariko icyo gikorwa mwe mwakigize eh, kubera ubwo si ukunyinyana ntimuhavamo musanga muri ko murahumbisha abarundi batari bake oya ahubwo no kubaha nziza eh, no kubaha nziza kubera ko abarundi barashizeho amategeko muri ayo mategeko bashyizeho bakavuga yuko icyicaro ah, gikuru cya diaspora ndundi gitegerezwa kuba i bujumbura mu burundi urumva rero mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ibyemejwe itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi nicyo gituma mu ndwi iheze twari twishikiye i bujumbura kugurura icese icyicaro gikuru cy'ishyirahamwe diaspora ndundi haba icyo gikorwa cyatanguwe tushigikiwe cyane turi kumwe n'abaserukira leta bari bahagarariwe cyariho cy'umushyikiranganje agejwe imigenderanire ah, n'amakungu hamwe n'iterambere ry'abarundi iryo shyirahamwe rya ndundi ubu byemewe byemewe eh, n'amategeko ah, ku mugaragaro ibyo mhm. rero ah, ni igikorwa gikomeye cyane ni igikorwa gikomeye cyane twari twaranguye mu ndwi iheze murakoze cyane murakoze cyane reka nibutse ariko baradukurikira ko turi muri karadiridimba n'akana kaji iwabo hamadusabe mu buhinga bw'ibyuma baratubwiye yuko bari kubarumva ayandi majwi nimba ari imiziki cyangwa undi muntu iyo ariko arumviriza iradiyo Eh, barabe babiduke babidukemurire ndabona yahiko imana ari mu buhinga bw'ivyuma hamareka tugaruke kuri uh, Geomed Richard muratwumvaga Geomed ndabumva ariko ndabumva mhm. mwumvise yuko eh, bamwe bari hano mu ndwi iheze ngo bugurura ino ngoro ya diaspora ariko hama wumvise kandi nk'uko berikimasi yabishikirije ngo muracarongoye urwego yise urwego de surveillance muracari muri komite ya diaspora kumure tworonka umuco kugira duhe abandi ndabona hari uwitwa fabrice nko kuvuga namusaba ko yotubwira na zitanu z'ukwezi k'ibihumbi mhm. mirongo irindwi na mirongo irindwi kabiri yari inama ya bose ariko twarwaye tuvuye ko twarongorwe gushingwa ntwaro mhm. atubwire umuntu wo mu bushikiranganji n'imigenderanire yari ahari kuko avuze ngo nibo bari bahari hmm. ntabyo nibuka ndahari ndazi ko ata muntu n'umwe yari ahari eh, hariho uwaje uyu Bertimas misi yahera yaravuze ngo muzoyibarungikira turatwibaza niki uko iyo PV yoba yakurikiye niyo nama itasohoka mm. ariko gatonya Eh, gatonya umuntu ashobora kwibaza ati none imvo n'imvano ya bino bintu eh, bituma uno munsi hitirirwa diaspora zibiri ni biki cyane ku bwanyu mwebwe eh, si diaspora muracari muri ubwo rwego nk'uko mwabivuze berkimas berkimas nk'icyegera cy'umukuru wa diaspora nka eric murumva hariho ibyo mwagirizwa mugabo gatonya eh, Diomede mwarumvise ko huguruwe ibiro ino ndibaza murahawe ikaze ejo na ejo hejo kumbure izo ngorane muziyagire hamwe ibiro buriya bijya byose ni ukwitanganiza kuko ibiro twari reka reka atange inyishu bekimansi mm-hmm. Albert Kimas Ego me murakoze eh, eh, murazi yuko hariho umwanya mbere nindwi yahariwe diaspora ati byo bikogwa byaciye biza gasakitsaki ni kubera ibitagenda neza mu minota mike kugira duhe ijambo abandi babiri bariko radutegabira ah, ah reka mu makanya kugira ngo oh, nshikirize ku byo ah, medaje kuvuga Mm. ubwa mbere kumbure uwo kumva uh, ibyo bintu yashikirije atazi ukuri yohava abyibaza ukundi ubwa mbere hoho mu mbere yo gutegura inama ya bose yabaye itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kw'indwi mhm. murabumvaga diyomedi uh, murabumva na berikimasi uyu munsi n'ubwo hari ikibazo medali kubera ko naciwe amajwi ndiko ndavuga bingaruka ko amajwi ntameze neza ubu naho ubu uramwumva aha duga ku ijambo rero we alo we turakumva duga ku ijambo nawe ngo eh, arakumva eh nariko ndavuga yuko Diomedi icyo gihe arongoye yararongoye conseil d'administration hamwe n'icegera ciwe hamwe na perezida wa diaspora ndundi eric ari kumwe na cewe twaricaye hamwe turi bane turiko turategura ah, twaricaye hamwe turi bane turiko turategura ayo tegeko twashikirije assemblée générale kugira ngo yemeze ayo mategeko twa twabashikirije twari twayateguriye hamwe n'abo bantu harimo na diyomedi nyene ayo mategeko rero yarashikirijwe hanyuma aremezwa icese kandi no mu bayemeje diyo medi nyine yarimwo yarimwo hmm. ari mu bayemeje mhm. urumva rero hmm. turakumva perikimasi Diomede ah. ngo arakumva duga ku ijambo mm. ah, reka tubyizere mm. ah, urumva rero oh, byavuye mu nama ya bose bemejwe n'abari bitabye iyo nama bose mhm. ah, ibyo kuvuga yuko nguyu ngo atari yaserukiwe inama ya bose yitabwa n'abarundi baba mu mahanga abaserukira abarundi baba mu mahanga ubushikiranganji bujejwe imigenderanire nti ntibushoboye kuza buza nk'umutumire w'icyubahiro ntabwo baza gusasa mu nama ya bose ya diaspora ndundi kandi nta burenganzira bwo gutora ibyemejwe bafite mvuga rero ngo ntiyababonye mu nama kubera ko ntibaza gutora hanyuma ibyo bavuga yuko ngo bemeje amategeko mirongo itatu n'atanu ariko ngo yashikirijwe ari mirongo ine n'atanu ntibaza yuko diyo ari umuntu azi ubwenge ari umuntu azi ubwenge harya uri uraraba amategeko ikigitigiri cy'ingingo gihambaye Eh, igihambaye n'ibiri muri izo ngingo igihambaye n'ibiri muri izo ngingo ibyo bita mhm. l'esprit et le contenu de la loi nibyo umuntu araba ayo mategeko rero yagiye mu gisata kijejwe amategeko mu bushikiranganji mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu hariho amategeko amwamwe cyangwa utundi tuntu utundi tuntu twabuze aba bungiyemwo mugabo ntibahinduye l'esprit et le contenu y'ibyemejwe na diaspora ndundi ibyo rero bavuga ngo ni Eric yoba yarihereranije ayo mategeko ajya kuyahindura ibyo ni ibintu bitagira ishingiro ni ibintu hataho bifatiye umuntu abivuga n'umuntu biba atazi ubwenge kandi iyo byemeza ni ukuraba uri kurasoma amategeko laba l'esprit et le contenu de la loi n'icyo umuntu ategezwa kuraba mhm. ivyo rero nta na kimwe cyahindutse mu byemejwe na assemblée générale mhm. ariko ati ivyo diomede eh, banza urindire banza urindire akanya akanya bertimas ngo yaremejwe duga kwijambo naco akanya egome ivyo diomede avuga rero ngo harabaye inama yo kumugena ibyo ni bimwe twavuga mu gifaransa yuko ari kudeta hariho umuntu ah, hariho umuntu yitwa Tatiano aba muri Australia reka ko ah, ko uno munsi eh. atari umutumire cyangwa kumbure ngira ashobora kwakura ariko reka dukoreshe muri rusange ntitukoreshe amazina yabo tutaza gukoresha hano muri kino kiganiro erike twamuvuze kubera yakudereze wewe nk'ikegera ciwe eh. hmm. arafise uburenganzira bwo kuvuga ngo atari ntakantu k'inzoza cyane iyo twagutoye kuba mukuru wa diaspora ni nk'umusuku wacu igihe cyose ni kuko icyo bandumye ko nka jari nka jari ifise urwego ndongora ni kuko batagiye ni uko bari bazi ibyo bagiriza kuba rero atashobora kubwiriza abantu yitwa ko atwara n'amakosa hmm. guverineri wamubye muri bujumbura ko kwandika ikintu mu bwiza hmm. agaca yihana azira gutuka abantu ubona ko mutagira ubwenge mutabonye ngo ni hmm. kuki umunsi na zitanu z'ukwezi kw'icyenda hmm. atubwiye amategeko datwanje yitwa ko yarumviswe yemewe atagize eh, umwete n'ubwa kuraje yo kuvuga ati ariko nubwo ibi bintu ndabibahaye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwabahinduye ibintu ni amahoro cyane namwe n'amahoro ni impore eh, natwe turashima ni impore hamawiri eh, antunge gatonya na wene baca bamushaka umurongo mhm. akanya ni gwanyu david duhari iminota ibiri ibiri kugira turabe yuko kino kibazo cyotora inyishu iki kibazo ngo bwifata nka nkama kugira ngo buje hagati izi mpari zitorerwa umuti biciye mu nama atari mu ngimba kuko mhm. rero reka kumbure iki kiganiro tuzogisangiza n'ubushikiranganji turabe ko icyo bakora mu maguru mashi amazi atararenga inkombe nizere yuko bari baranacumviriza jewe ndi abikurikiranira hafi amanama yagiye ategurwa na bamwe n'abandi muri izo mpande narayakurikiranye mbega ibyo natahuza ibyo ntatahuye nkagerageza no kubaza kugira ntahuye mu by'ukuri hariyo amakosa amakosa yakoze hmm. nawe ushaka kwagirizwa akoze amakosa mugabo hariho biraboneka neza ko hariho amakosa yakoze ubu rero icyo nosaba umushikiranganji ni uko twoja agazi kugira ngo bukosora amakosa hanyuma bwakompanye la diaspora dusubize hamwe dusubire kuba ikintu kimwe dukorere hamwe nico niyo ntumbero twokwiya naye ahandi bigumye uko ibindi bizokurikira kwihutira rero kujya mu migambi n'ibiki byatse ni byiza ariko rero haba hari ibyo uri kubarenga ku kandi bya abantu batari hamwe batabyumva kumwe badasengera ku mugozi umwe n'ibindi naho byoshika ni ukuvuga rero ikihutirwa muri uno mwanya niwe nk'umuntu abikurikiranira hasi hmm. avugana n'impande zose akabona ibyo abantu bavuga n'abandi twosaba ubushikiranganzi butujejwe ko bwoja hagati kumviriza ibibazo byavuze muri diaspora hanyuma bukadushira ku mugozi umwe tugatorera umuti aya matati izi ngiyane zihari zitavuye ni n'iyo migambi ntacyo yoshikako niyo ushobora kubaha kuri uno munsi murakoze cyane david eh, mugira ibihe byiza muri canada mhm. ni gute mubona cyane cyane kugwa nk'umuti kugira zino njyane zigabanuke ntitugaruke ku cyane kuko twumvise ko zihari eh, murakoze murakoze kuri icyo kibazo mumbagije hano mubanze mwidondore eh, kumbure kubatabaza batabazi kwidondora kwidondora jewe nitwa fabrice eh, ishimwe abamba mu gihugu eh, muri ecosse ari mu bwongereza umuti umuti na wundi uhari atari gushyira ibintu ahabona mm. urabona nk'uko yabivuze eh, ubu birikimansi eh, yari visi perezida eh, w'inama nshingwabikorwa rero mm-hmm. yari yigeze kuba ari no mu nama ntwara amategeko arayatsa mm. arabizi byinshi arabizi ko byagiye barakurikirana yavuze ati harabaye ihinyanyurwa y'amategeko iyo habaye ihinyanyurwa ni kuvuga yuko uhera ku mategeko yari ahari ukaraba agasorobo kandi ugahindura kugira habeho amategeko meza kuruta hmm. ariko uravye zagiye gushikirizwa ntabwo ari ihinyanyurwa kuko igihe minisiteri isohoye ibintu n'amasitati ubonye bamaze kwerekana hmm. avuga ati yuko hashinzwe ishyirahamwe ni nk'uko iryo shirahamwe ntiryahoraho ugaca niho haciye haza izo ngorane ni kunyegeza uko kuntu nyene yuko basigaye nyamwindegenda ko ari babiri none wowe uhagaze ku ruhande ruhega Fabrice yampagaze nta ruhande mpagaze ko mpagaze ko ico abanyagihugu basaba mm. asambye niyo yasabye niyo yasabye ko abo bantu baza bagica basigura barihoza bafata inzira yabo bonyene ivyo rero nabyo ntabyo noshigikira ni ukuza gusa kwerekana ko nuvuga ni ibirori cyo kwiyerekana nta kindi hmm. ariko nta nta muki nta muki nta nyishu bariko batorera ku byo basaba igihe babasabye ati dusigurire muduhereze ivyegeranyo mwashikaranye imbere y'ubushikiranganji hmm. ariko Fabrice jana gira ndabaza akabazo gatonya kumure eh, mbaze mbariza n'abanyagihugu benshi bariko barakurikirana ubwo ejo na hirya hejo ntibazohava biyumvira yuko hari inyungu ama muri diaspora ndundi nkaba njejwe igisata cyo kumenyesha amakuru mugabo ahanini eh, njejwe eh, rezo sosiyo mm, diaspora iyihe diaspora iyihe kugira twumve diaspora ndundi diaspora ndundi kuko twebwe twemejwe n'abarongoye diaspora mm. eh, abo bahari rero mm. eh, ikintu nagira nshikirize iminota mhm, ibiri oh, nagira mbanze ku kugira ngo utore umuti w'ikibazo ifu kukidantifiya ukabona icyabiteye ukabona umuti ushobora kugiha mugabo ugisituwe ugisituwe male ugiha n'umuti utameze neza rero tureke kuvuga yuko ngo cyatanguye mu kwibiri mu kwitwe habaye asambure generale yahamagawe na diyomede eh, yarasanzwe imisigaro yarasanzwe arongoye eh, conseil d'administration hmm. arayihamagara kandi aduha na ordre du jour yuko ari asambure generale turayitaba tuyitave ibyavuyemo mwarabibonye nta wahagaze n'umwe ngo yiyamirize ibyavuyemo nta n'umwe twese twarakirije turemeza yuko apre discussion turemeza yuko ibi tuvyemeze ibihe ibihe ibihe barundi ukuri tuzoba tuvugana ukuri abarundi turafise ibintu vy'uburyarya mm. eh lipokrizi tuca turataha dutashe dusubira muri za nduru twari tuvuye ngaha dufise ava yuko tuje bujumbura mm. dusubira muri za nduru abantu cane cane bavuye muri Australia ni nabo batanguye akaguma ariko ariko wibutsa yuko n'urongoye diaspora nawe nava muri Australia yego byatanguje abantu sinshaka kubavuga amazina mugabo ibi ndiko ndavuga aba diaspora barabizi bitanguza umuntu aba aba muri Australia mu nyuma tugiye kuverifya dusanga harimo n'amakuru tuzaturaronka yerekana yuko harimo abantu ukuboko kw'abantu bariko barabakorera indani bo muri conseil d'administration yahahora kubera iki ku bwanjye nibaza yuko biri mu mvu zatumye mhm. batangura kugura abantu kubera ko batakiri muri conseil d'administration ya kera muri statut nshasha bitwa conseil de surveillance avec des pouvoirs zirirenduye wiri wiri tutagiye kure ku bwanyu mubona icokogwa kugira zino njyane zirangira ari igikigawi icokogwa icokogwa reka ndakivumye buno nyene mhm. kandi turavugana nabo barabizi yuko bamaze kutwemeza yuko nous sommes le seul yemewe nibaze babivugira habona murakoze cyane murakoze cyane wibi murakoze murakoze ah, nkuko natangiye ndabivuga mu bushikanganje twarabarondeye ariko ntibyakunda batumenyesheje ku munota wa nyuma yuko batabonetse uwo yari umuvugizi ubwo bushikiranganje reka ngaruke kuri Diomede Richard uh, Misigaro Diomede muratwumva jewe wanyibagiye ga wanyibagiye ga Gameda sinakwibagiye Berkimas sinakwibagiye uri ku murongo murabona tuko turarangiza uh, Diomede na Berkimas reka basi nanguriye kuri wewe hama Diomede tumugaruke tumuherezeko wumvise aba bagiye bashikiriza ijya n'ibindi byo bagiye barashikiriza jya nshaka berikimasi ku ruhande rwawe hari uwavuze ati ubushikiranganji bureke gukwepa buze bubatature jya nshaka nawe utubwire mu minota ibiri urabona ko kanya kagiye umuti ukogwe n'uyuwe umuti uhari ni umwe ikurikije icyo bita cadre legal yemewe imbere n'amategeko mu burundi yemewe imbere y'amategeko burundi kubera uruhara mu iterambere ry'igihugu cy'uburundi ntuzoca rero kugira uruhara ngo urangure ibikorwa utemewe imbere y'amategeko mu burundi utari kurakorana n'abategetsi mu burundi mu minota ibiri ariko ah, twebwe eh, hariho ibintu bibiri twe gushyira imbere mm-hmm. mu mbono ya diaspora muri vizo yacu icya mbere ni ubumwe hagati y'abarundi baba mu mahanga mm. ibintu bazi yuko ibintu twabisiguye kuva kera naho boraba mu ma plan d'action amezi atari make dushira inguvu mu byerekeye kunywanisha abandi baba mu mahanga abantu ntibava biyumvira ko misiyo yowe yarabananiye ga berikimasi ah, ah, mbega ah, mwubahwa mumenyesha bakuru hmm. ubumwe n'ikintu umuntu agwanira igihe n'ikintu abarundi urabazi ariko atari gake ntiwoca uvuga ngo misiyo yaratunaniye hmm. kandi turi ko turagerageza mm. ni bantu twicaranye tukayaga tugapfundika ijambo bugaca bakaduhinduka mm. Mm. ingorane zirashobora kubaho ingorane zirashobora kubaho abo igihe ingorane zibaye ni byiza yuko mwicarana mukazitorera umuti bidaciye mu bintu byo guhirikana bidaciye mu bintu by'ingimba murakoze cyane bekimazi hari uwavutse ngo ngo ndiko ndavuga ndiko ndavuga icyicaro gikuru cya diaspora ndundi yemejwe imbere y'amategeko ibyo bintu bya ukiri ku murongo ibyo bintu bya kera ukiri ku murongo ariko reka dusange izi jambo na Diomed eh, nariko nshikiriza uno mwanya muri babiri dusigaje iminota mikenya reka nanda guhibiri kugira cyo dusezerana haba na Berkimas canke wewe mumbwiye namwe ico mubona cokogwa hmm. ariko igihe cyose ugize ikosa dushobora kuvuga ngo ndaha simvugana namwe jewe ndazi ko ndi mukuri ikindi kintu ariko reka gato kugira turangize none gaziyo meje umuntu umuhuza basi muri izi ngorane yo bande kugira turangize kabisa twebwe tu duce tumurondera kugira akemure kino kibazo haba mu mategeko muri byose turababazwa n'ukuntu ubushikiranganje butujejwe icyo kibazo twakibatuye mu makete yose twagiye twandika jewe mm-hmm. twarandikiye mu rwego nshingwantwaro twarandikiye n'ubuciye ubwo bushikirangange ubu ngira aranyumva nyakubahwa Albert Shingiro ikorwa baricaye baratekereza mugabo ubu ngira aho dusigaje ni hamwe mhm. tuzitura murakoze murakoze ahubwo nitwe tubashimiye n'ejo n'ejo muri mutukeneye muze mu twakure tuzoboneka murakoze murakoze turangize Bekimas amasegonda 30 urabona ko amasaha yagenewe kiganiro yarangiye ego murakoze nagira ngo ndangize mvuga yuko iyo medi yafashe inzira inzira mbi inzira idafatwa reka ariko gatonya muri kino kibazo mwe namwe mubona umuhuza yo bande kugira tukirangize burundu kuko je nabonye impande zose nabonye bitoshoboka umuhuza yo bande Allo umuhuza mm. uko nave muri iyo nzira twicarane ibibazo tubiganire twebwe ah, twebwe turi kumwe nyine twebwe mm. nta muhuza akenewe yafashe inzira mbi nta wiyo nta wanka ibyapfunditswe n'amategeko akajya kubwira kudeka mm. ntadasaba ikigongwe hanyuma twicara hamwe twumvikane ibindi byo turashobora kubyumvikana murakoze cyane yiyambaza avuga abo yiyambaza baramaze kwerekana aho bashyigikiye bashyigikiye diyasporandu kandi yemewe imbere y'amategeko